corazón caliente, el mío está nevado. Solo quiero hielo en mi cuello colgado. Estoy en la boca de tu chica como un helado. Y tú tiri en un descampado. Hago caer como si fuera enero. He cambiado la industria de un país entero. Hielo, hielo, hielo, hielo, hielo. Pongo copas en el aire y ese culo al suelo. Duro y frío lloro y río. Mi dinerito me ha costado, este sudor es mío. Era un crío, iba en crío. Ahora miro al horizonte y todo esto es mío. No puedo olvidar lo que me hiciste. Esta mierda ya no me pone triste. No voy a olvidar que me mentiste. Yo voy a hacer rico a los que están cuando te fuiste que pagar al Javi, tengo que pagar al Liz, tengo que pagar a tu Ricky, tiene que pagar Bills. Tienen que saber mi nombre, quiero una casa en las Hills, van a respetar Madrid. Hago caer como si fuera enero. He cambiado la industria de un país entero. Hielo, hielo, hielo, hielo, hielo. Pongo copas en el aire y ese culo al suelo. Oh lloro y río. Mi dinerito me ha costado, este sudor es mío. Era un crío, iba en crío. Ahora miro al horizonte y todo esto es mío. Yellow, yellow, yellow, yellow, yellow, yellow, yellow, yellow, yellow, yellow, yellow. caliente el mío está nevado Quiero hielo en mi cuello colgado. Estoy en la boca de tu chica como un helado. Y tú tiri tiritando en un descampado. los caer como si fuera enero. He cambiado la industria de un país entero. Hielo, hielo, hielo, hielo, hielo. Pongo copas en el aire y se culo al suelo. Era un crío, iba en crío. Ahora mira al horizonte y todo esto es mío.